Sura 74. El Mudathir Pokriveni Meka 56 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ejuhal mudathir O ti pokriveni, قم فأنذر ustani i opominji وربك فكبر i gospodara svoga veličaj وثيابك فطهر i haljine svoje očisti والرجز فاهجر i kumira se kloni ولا تمنن تستكثر i ne prigovaraj držeći da je mnogo ولربك فاصبر i radi gospodara svoga trpi. فإذا نقر في الناقور A kad se u rog puhne, فذلك يومئذ يوم عسير bit će to naporan dan. على الكافرين غير يسير Nevjernicima neće biti lagahan. ذرني ومن خلقت وحيدا Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio وجعلت له مالا ممدودا i bogatstvo mu ogromno dao وبنين شهودا i sinove koji su s njim ومهدت له تمهيدا i čast i ugled mu pružio. ثم يطمع أن أزيد I još žudi da uvećam. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا Nikako. On doista prkosi ajetima našim, سأرهقه صعودا a naprtit ću ja njemu teškoće. إنه فكر وقدر Jer je smišljao i računao. Fakutila kajfa qaddar. I proklet bio kako je proračunao. Tumma kutila kajfa qaddar. I još jednom proklet bio kako je proračunao. Tumma nazar. Zatim je pogledao. Tumma abasa wa basar pa se onda smrknuo i namrštio. ثم أدبر واستكبر I potom se okrenuo i uzoholio. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر I rekao, ovo nije ništa drugo do vrađbina koja se nasljeđuje. إن هذا إلا قول البشر Ovo su samo čovjekove riječi. سأصليه سقر U sekar ću ja njega baciti. وما أدراك ما سقر A znaš li ti šta je sekar? لا تبقي ولا تذر Ništa on neće poštedjeti. لواحة للبشر Kože će crnim učiniti. عليها تسعة عشر Nad njim su devetnaesterica. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je knjiga data uvjere i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti i da onima kojima je knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu šta je Allah htio ovim primjerom. Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i na pravi put ukazuje onome kome hoće a vojske gospodara tvoga samo on zna. I sekar je ljudima samo opomena. Kalla wal qamar. I tako mi mjeseca. Wal iz adbar. I noći kada mine. Was subhi iza asfar. I zore kada svane. Innaha la ihdal kubar. On je zaista najveća nevolja. Nadhiran lil bašar. Ljudima je opomena. Liman ša'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio. Illa ashabal jamin. Osim sretnika. Fi jannati oni će se u genetskim bašćama raspitivati anil muđirimin o nevjernicima ma salakakum fi saqar. Šta vas je u sekar dovelo? قالوا لم نك من المصلين Nismo, reći će, bili od onih koji su molitvu obavljali ولم نك نطعم المسكين i od onih koji su siromahe hranili وكنا نخوض مع الخائضين i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali وكنا نكذب بيوم الدين i sudnji dan smo poricali حتى أتانا اليقين sve dok nam smrt nije došla. فما تنفعهم شفاعة الشافعين Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi. فما لهم عن التذكرة معرضين Pa zašto oni pouku izbjegavaju? كأنهم حمر مستنفرة Kao da su divlji magarci preplašeni, فرت من قسورة koji od onih koji ih progone bježe. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة Da, Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni. كلا بل لا يخافون الآخرة Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše. Kalla innahu tazkira. U istinu, Kur'an je pouka. Faman ša'a zakara. I ko hoće, na umu će ga imati. وما يذكرون إلا أن يشاء الله A na umu će ga imati samo ako Allah bude htio. On je jedini dostojan da ga se boje i on jedini prašta.